ismuya Allah mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu Alif Lam Mim. Hino deshio shitola shaka harumisho suuongozi shahowenza takwa wao aminiyo ezilo karibuni na uhimisa eswala na wao watowawo harumwizo rawaruzukia na wao aminiyo izo wasisiziwa ya Muhammad nizo zasisiwa kabla ya haho na wanona yakini yahe akhira wao ndo waloha uongozi wa wa wahao nao ndo wako hufuzu ye kweli wana wakufuru yosawa hujumwao yahuwahadharisha wahadharisha kwanahu amini allahu hawareme mhuri jumaenio ya hao na jumao mwishio wa hao na jumoo macho ya hao ngawomsutu nao waona adhabu mkuu damu ngavo ambao ni amini allahu ne nsihu ya mwiso na kumbe wotima mu'mini watsahao wadanganye allahu nowaamini shakwatudanganya ikatile zenafusamo za hao nawo kwatutanabahi mumioni hao wade na allahu hawazidisha uwade na na adhabu yamoso hizo akaukadhibisha nekalamirwa mtifisidishe awe wohamba karitiye kati warengezaji kweli wao nde mafisidifu shakwatutanabahi nikawabilwa na muamini hamadehelu wanadamu wa amini uhamba je ngali aminiyo hamadeheliye majulungo wa amini kweli wondo majulungo eshakwatujua nikawahundana amini wohamba riamini shekawajitenge mbali wone mashaitani wa hao wohamba ekweli ngasisinani ritsokofanya istihza ibahi allahu wafanyiyo istihzai na walikamuda hamo upotefu wao hali yokawa zizima wao ndawikao wahuzu upotefu na ubadili ho uongofu enyekeja hundana na faida ya biashara ya hao na kwajaongoha umfano wa hao jamru yapata mbo wakati waunishiya umavavuni hao allahu hatowa umwenje wa hao na hawaranti harumashehidza kwatuona wafumashishiyo magubu wafumato kwanahurejeri harumwaye haki hauwo ta mbongona walaho winguni na vaadu na mbenye wakiyawe maya hao mashishoni hao emiguguma haurele yawe hufa na kumbe allahu hazingiza ya makafiri zembenye zika karibu na uwarenga uweni wa hao haina wakati za waunishia wohuzitengelea shaika ni hiza weuhima nenge allahu hakahanza hajo watoa wa hao nano mmono wa hao bila shaka allahu allahu yemshinzi juma haina ngowo yenyi wanadamu naabudiye mola wa hanu ikawo hamumbuli nado waka kabla hanu laalla ngamdowukana takwa wikao hamjaidiyaniye awike manano neze mbingu ziketiho yanaho binguni na hayo vameleza mirunda ya hanu dahimti mjaidiye mlinza nyiso wa ibada hadiyo kanga mjuwao nekana nina taradudi ya izo rasisisa ye mtume wa hatu dahina mjera suwa mfano mwiyo mpare mazahidi ya hanu badala ya allahu yekakwelinyi wasibuzi ne kaka mtazifanya na kamna uparo zifanya dahina mndowo mndo ikawo zinkuniza wana adamu ne magaya waandaliwa makafiri nabushiria waamini wafanya njema haukangwaona bustani zendawo miro hotoni mwiyo haina riziki ya marunda ya yajolla waharumiwa wa wajohamba yanunda yadala wa kabliya na kumbe wanikiwa mfano mwayo na harumiwo ngwaona wanduwashe washe watwahirifu na ngwatubakiwo milele hakika allah wekawno haya hore na mfano wa dundi haujumwilo ekangilo kuu amma wo wa amini wojuwa ukainu nde hakkiyala walanemola wahawo amma wo kufuru wohamba yenamu allahu wakosahayo kusudia hindi nyarumo mfano unu hapoteza wenji hizo na haongowa wenji hizo naye kapoteza ikati ndo wapotevu wanavutwa kaongwatinzawo yahdi ya allahu baada wairenga waungu wao hizo Allahu ya amri ishazifungatiwa na ufisidisha ya ardhi wao ndo wana hasara namna mkufurio Allahu wakati ikao kamjakalo hayati hamhishani kisha ngudo mfishani yarudi yamhuisheni kisha wahahe ndo mjourejei uwo nduwo ikao hamundiyani yezido hamwe amri zonsi pia kisha yafwalikize mbingu hapanga mimumfukare naye yeye mjuzi wa haina ndongo naishedea wemula wahabu yambiya malaika mi anjaidiyo khalifa wandu wovirana harumai ardhi wamba audochaidiyo mndu hojumuiyo yadyohwifisidisha na hutadamwa katika usingali hutukuzao heze swifa za hao na uhadidi wa urahatifu wa hao hamba mianjuwo izo mtsohujuwa nasomesa adamu ze ismu za hezimbu kisha kishazemesheye malaika hamba na mnijuze ze ismu yazila ekani wandu wasibuzi wamba subhanaka utukufu ndo wahaho kalitina ilmu ekati ndiyo walisomesa wende mjuzi mwenye hikima kwamba yewe adamu wajuza za ismu ya hazo uyawajuza za ismu za hazo kwamba njamwambia ukami anjuwo za siri zae za mbingu ne awi na anjuwo izo mbenu wao nizo wakakutataza ishedea wakati rambi ya malaika na msujudie adamu wasujudu bali iblisa haharaya na hatakabari na hakamuongoni mwa makafiri na ramba yewe adamu mhaziye na mne harumwiyo ha hanafasi haina mahala mwanzawo chamtikuubiye ombi umu watinizungwa mjoka mongoni mwema madhalimu sha shaitani hasababisha watele yaro mwiyo hawatowa hawaihabi njema wakaya naraba na nsiyevonsinyonsi pia haliyo ka ya hanyu yo maadui ya ebandi nangamjua hukayana makazi ambaye ardhi na masterehi ya muda kisha adamu hagosheya makalima yanawananemo na wahahe na amkubalia tauba ya hahe bila shakka yende mwenye tauba mwenye huwem aramba na haivo msi pia ikawa e, mjiliani uongozi wana nami bahihaina wajugunga uongozi wangu nahu kana haufu wala nahu huzuniha nowenye kufuru na ukadhibisha ze aya dalilu za hatu waondoandua mroni wajogubakiho milele yenyi wana wa israeli namwesheleza rehema za hangu ikawo timnaameshani na mtimizi ahadi yangu mwakamanika na njotimizi ahadi yangu namnikani na mnire mimi bahi na mamini izo nasisa zisadikishawo izo mlonizo wa mando wa kuziharaya ze aya za hangu hakamani tinti na mkela takwa wangu bahi wala msibihane haki hamwaye batwin na msitataze haki na wonga mjuwao na mhimise swala mtowe zaka mrukunga moja na rukuo je anga amgishao wabuza njema mwesahauze nafsamo na naninga msomao eshiyo yeva nukamti na akili na mtahe msaada hamwasubira na swala shaizonogonzi rohanisi barua nyenyekevu ikangwa na uhakika yokangwa dohonana na wahao nohahendo wajohurejei yenyi wana wa israeli na nembe za hangu ikayo tinnameshani na miti mkavu lishani juwawo unemengu na mliye wa usiku ikao ko nafusi yujofaidisha nafsi ya saya na longoo walako shifa weshelezi wa harumuo walako fidia ijo urengo harumuo walako anahunusuriwa narweshele wakatira mvukishanu haho wangu wa firauna zani wouyi wa adhabu wakahutsinza wana hanyu wanaume na wa wana wache hanyu dila baya kulala wananemo na hanyu na mwishede wakathira mpasulianie bahari nalimvukishani rizamisa wandu wa firauna na nyimweona na mweshede wakati ka musa miadi ya masihu mengomine kichamdengeye mnande mkamwabudia baada umroho hahe haliyo kamkama kisha kishari msamihini baada izo hweda wakati rani ka musa eshiyo nomfarikisho laalla mjojongoha namwesheleye wakati musa ikamu ya hahe yenyika ya hangu katika mdhulumu za nafsi zanyu homlego hanyu mnambe maabudiye amenge na mtubiyo aheya mumbani na mjiuwe hawani izo ndokairi bowanyi juho soni mweya mumbani amenge hamkubalianie toba ya hanyu bila shaka yende muyutubiya muyurehemu namweshele wakati mwahamba yewe musa karinahu amini hata mpaka iwona allahu dhahiri avenge yaanu imrengeni nanyumo yaona kisharindaisini baada umfo hanyu henda mjojo shukuriya na rimsisizani mfudi hamaingu rimsisizani manna nasalwa na mle aweze mruzukiani na kwajaridhulumu shaze nafsi zao ndizowazidhulumu nawesheleye wakati ramwambiani na mjio mjini humu mle harumuo haina wanzawa hanafasi na mjie wo mlango hausujudi mambe hipop rijuse mizigo ya hatu ngavyo mhufemliyaniye makosa ya hanyu na ngarijuzidisa njema emarenda njema shawa dhulumu wabadililila hakaulu jindwa jitso ndilo ambilwa avengeri wasisiza wadhulumu adhabu nkuu yalanaho binguni ho upotevu wa umavuto awahawo wakahutimba mweshele wakati musa yaomba maji haajili ya hekaumu ya hahe dahiri mwambiya reema lebweho mkojojo wa haho dahi ilo varoha madziso ya maji kume na maili na haina wandu kabila wajuwa obahanu vahawo vonoleya na mle mna riziki ya Allahu, wala mtisambaze umenyefu harumwaye arudi fisidifu naweshene wakati mwahamba yewe musa karnahupa usubiri na chakula idzima alengeri wombe wa wahaho aritole shikome ya harumwaye awi zimboga za hayo ne maango ya hayo ne pfumzi tunguswa umu za hayo ne adesi ya hayo nezitungula hayo hamba anga mwanzawo mbadirize njema heze mpinti na msiye hawa aina mji banga mjohura izo msahawo warema ni udhalilifu na umasikini wavuru wausiwanana na allahu hojumawo izo hawa wakufuruze aya za allahu na wawaze nabii batina haki izo hawa waansi na wakajuma huishiyaye mipaka bila shakka waamini nowaka mayahudi nowanasara ni masabin haina ya ami allahu ne ya kiyama yafanya amali njema bali wadukana ziliwa wahemu na wahao na kwanaukana haufu wala kwanahuhuzuniha naweshele wakati raenga emiadi yahanyu rajusa wo mlima na mzingare izo ramnikani hamsina adimwesheleye ziloharu mwisho wena namduruka kana takwa kisha baada izo mbadingo naingetinde fadhila ya allahu bwanyi juuneze rehema zahahe mjoka mengoni mwakasarifu na msamjuo ikao washiyaye mipaka harumaye sabati riwamia na mkae maborili mapungufu jaini ya adhabu ya mfano yaho waka yabo nuwahaja baada hao na mawaidha yaho wanonatakuwa namwesheleye wakati musa yambiya kaumu hahe kweli allahu haamrisha msinze mbe wamba je ngulifanyiyo ivihaka hamba audhu billahi allahu nanihifadhi ho kamongoni wajinga wamba riwombeyo hahe mola wahaho yarivenuliye yeyo ndali hamba yeye hamba yumbe icheni duhazi wala yabigira hari baina hazo mfani mpfanyizo maamrishiwa wamba riendeyo yahe mwana wa aho yalipenuliye rangi ya hayo hamba yeye hamba yenne yatinzanu ya rangi ya ivi yaifurahishawo mwangalio wamba riendeyo yahe mwana wa aho yalipenuliye yeiyondayi haukaye kweli zimepia zosaboha na kweli insha allahu hohanzahaye allahu nga koha hamba yeye hamba yombe yafurumilwa haulimaye ardi wala haunosizaye ziwalo yatalimiha isona iferi isona panda wamba aghabu ya e haki arenge waitinzi shawaka karibuloka kwazifanya namwisheleye wawuwanafuusimawangana hizo na allahu hakauvenumwa mwaizoma akautasaza dahiranda na mumbeeme bangu ya hayo heni hiyo allahu yohiisha wahafa nangumuone soni ze dalilu zahe na anna mkena akili kisha emiyo ya hanyu yirendeha mihuhuru baada ya izo pia warende hahama majaya haukuhuru halisi haukangaho magaya emiro yaani ikuumbira harumwayo nangaho harumwayo yakopasuhaye majiyaoha nangaho harumwayo yakutafadiha hahura allahu na allahu yetiwohafiriha nizo mrendawo inga mtumainio ukagwaju ya dini ya hanyu nabo ikundi waishi waishiyaye makalima ya allahu kisha waibadiliye taureta baada waielewa nabo ngwaju wao nekangwa wona wa amini wohamba riamini shaika wajitenge baina hao wohamba engamwa hadisi zao izo allahu yambeshe yani ili wamhojini hizo hoseni mwemwe na wahanyu neema kamtsinankhini akwatsujuwa-nka wahungujuwa izo asiriyo nizo wavenuwawo na haru mwawo ngapwatsujuwa huanziha wala husoma kwatsujuwa eshiye kati hutumaini na kwatsiye kati hama bwana apenge msiba wahowandu wanziha eshiyo hemikono ya hawo kisha wahamba siru inana allahu iliwachihuze hatana mintinti apenge msiba wahawo hizo ndio ya hao yanziha na msiba wa hizo watu nao na wamba wo mndo badi wanamsi huwo waza amba hadi hadininya allahu hauka allahu yekahadithiyemyadiya hahe hauga msingo wa hamba hizo msohujua uhutiana na allahu Naam, ni kinyume. Yumbiyatu mambi yazingamanyihahe nakusayahahe dahuwaonondwa mndoni ngwajovu dakiiho milele na wao wa amini wafanya njema waonde wandu wa mbevoni ngwajovu dakiiho milele wakati rarenga emiadi yaho wana wa Israeli mshambulie kati allahu nowazazi mwarende njema na nowakaribunaniye natimane mamasikini mlongozo wangu haundo mhimise swala mtowe zaka kisha mbadingo madi washashi haumanyi nanyi na namwefele wakati larenga imyadi ya hanyu msiite damu ya hanyu wala msidotona nomalaho ni hanyu kisha mzikubali nanyi mwezishuhudia sanyi nindo warumjula nao na utoa ikundi harumani mwa marahoni hao na usaidilana juu yao hamadhambi na waadui ikawa mjiliani kiwateka na mwakombo wao na huwa haramu wamjuho watoa mwakazini hao anga maminiyo bangu ya heshi yomwekufuru yenusu yebaeziliwa zahe yazifanya haumwanyi hindini ikatilo ubungufu wa hunduniani ne nsi ya kiyama waturuudi hamuadhabun kali na allahu yesiwauhafidhi hanizommendawo wawo do wahulawo hayati wa duniyani haubadili ne akhira enge kwanauhafifiwa yambabu na kwanahusaidilwa hakika linika musa eshiyo nalidunzwituwe baada ya hahe nalinyikanyisa mwana wa mariyamu hoja za kaza bainiha nalimtinyiyavu hawaho jibril jibrili yehaina wakati bamjidya ni mtume nizozelasa mozanu zizotamanika mtatsotakabari na baadhi ya hao mwakadhibisha na baadhi ya hao mwawahitwa na wama yenye hatibabwa na kumbe allahu hawalani homkufuru hao avenge chashi halisi ndizo waaminio ni wakati pawajilia eshiyo qur'an shalawana na allahu sisadikisha wizo wakanizo na wakabulia wakuomba watindoa kufuru bahilo izo wazijuwao za wajilia wasikufuru avenge ilana ya allahu na yamie makafiri dahisho ibugufu shauri zao nafsi zao, nando kufuru izo Allahu hauzihusudi hauzihusulihuka Allahu hasisiye fadila yahe julowo yanzawo hama wa wahahe awenge wahondana na utungu juma utungu ni makafiri waona adhabu ifedhehishao bilwa na muaminizo allahu yasisa wahamba ngali aminiyo zorasisiziwa nangu akufuruwo eza haja baada na mwiyo ne haki swadikishawo izo walonizo amba ehe yezabalima wahitwa zinabiza allahu kabliya ikakweli nyina mumin na musa ambeliyanize dalilu za bainiha kisha mnengeye mnambe maabudiya baada ya roha haliyokamkama yoka mkana mwalimu namwesereye wakati rarenga emiadi yahanyu rajusa omulima na mzingare hamsina yabizo ramnikani na nyina mwishiye wamba rishiya riharaya bahiye myo yahawo yino mabudiyo yemnambe homkufuru hawo amba dadiye imani yahanyu imamrishanyi nongombe kakweli nyina mu'mini amba ekkalirahu l akhira niluha allahu loodahanyiwanyiise basilowamati ngenda ntamanyi ohuufa ekanyi wasihuzi sa kwana uparo huitamani hizo ya yahawa yatendeza na allahu ngujuoye mabwalini na kumbe ngojo wafunga uno wafunga tswana ni dunia yinu tilahi hakuurahane na mushrikina peni wa wahatotibi wake na umbi wanahashiwi shaumbi juo potadomvukisha ne adhabu na allahu huangaliyo izo anendao ama haina adui wa jibril yetiye katinde yasisai qur'ani homuoni haho he idhni ya allahu isadikishawe itendea na uongozi na busa njema ya hema mu'min haina adui wa allahu ni malaika ya hake na jibril na mikail bali bila shaka allahu ya adui wahe makafiri hakika za aya za bainiha na kavati ukouzi haraya ekati ndo wapotefu wanavutwa ahaini sawarenga ahdi ikundi haumwao kwatoivunza shakumbe wenji haumwao kwatu amini ikawa jiliwa ni mtume anaona na allahu usadikisho hizo wanonizo ikuji hamoamu wanikiwa eshiyo wokuna eshiyo sha allahu homalingoni hao hamakwatujua wadungu izo sheitani yaso na harwa ufaume wa sulaimani na sulaimani kata kufuru sha shaitani ne ya kufuru hakausomesa wangu yanasahiri nize malaika maili haruta na maruta wazisi sababili nao pande sasa mlitoka Yoans, lakini umwambia ekweli si fitina, baruti kufuru aonge wasomo nao yezikufarikisha mrumene mahazie shazo kazivuru mlitoka yonsi nabize idhini ya Allahu. Wangu wasobolizikuwa vuru zisowanufaisha na watu wa hayatini ukahaina yahu na masahiri katina fungu akhira bali biashara ambizwa huzi zao zinafusiza hao wengenge wajuwao yengeoka wa amini wahimisa takwa eziliwauha allahu zokairi yengenge wao yenyi wa amini mtsambe aina na mwambe ndurna ninamwishiye ina kafiri wauna andabukali sinde na kafiri waho wangu waheshiyo wadatine mamushirikina kwajajo pao jibiwa msisiziwa heri yalawanane mola wahanu sha allahu yeusauziza oze ze zahahe na allahu euwiliikiwe winji wa pangwina sikalibadili aya haulizijiwazishe ekasimukatinja haniyo hamwe mufanoniyo akutujjuwahuka allahu yemishinzijwahani na hindu yekutujjuwahuka allahu domini mbinguni awi na huka bada ya allahu kamtina mbilibizi wa msaidizi haina wanzao muzise mtume wa hanu hamadehendi musa yauzisiwa kabulia na hainogera dini ya imani haukafiri bali hapotea njia iliyo sawa. Wengi wahondu waheshia wajotamani wamrudisheni makafiri baada ya humamini hanyu, sababu ya hizi husuda ya hizi nafsi za hao baada ya haki yao wainishia. Alingena msanihi mpuuzi ya Allah humjilieni, bila shaka Allahu yamshinzi wa aina Mungu na mtumise mtoe zaka, na hila mgopobeziza zinafsi za hanyu na mbuzi huwaha Allahu, bila shaka hilo menao nguono na ngoambao kutonjia mbehoni kati Yahudi haunafaa yaende matabania hao, ama na ushahidi wa ni wasiuzi ashe kinyume haina yanyenyekeza yeuso wahaheha allahu nayeng'enda njema na zilipo za wa na wahahe hahe juu ko haufu na huzuni naima yahudi wamba wanaswara kwati jumanongo ya kweli wanaswara wamba imayahudi kwati jumalongo ya kweli nabo tingwafunaoeshiyo watojuwa watonambajizo hamba bahi allahu ujo hukumu baina hao ensihu ya kiyama haumizo wa ikhtalifiana namuhiye dhalimu mhura hame uziyo tukaye misihiri ya allahu ye isimu hawa kivumburayiho hohayo ye hayo watu wa unjia badi hauhara haroye dunia inu waona uhungufu na akhira waona adhabu nziro na allahu ngumiliki ya mashariki na maghribi haina mahala mzobauso wouso wa allahu nguo yabo bila shaka Allah iliwafaa utushiza wa mawahe niujua wana Allahu hajikamana hanzaihanizo ashe kumbe ngumiliki haina zinoho binguni ne ardhi zonsi pia ngazimtonyiwa umenekevu yende shanzo sakumaze mvungule ani ikahamu aongo yotohamba kaya zikaya watobujua wamba sabari allahu yatobuliongoza hauyarijilia na dalilu wakaya kabla hao wamba mfano nona kaulia hao imiya hao yotofanihana ribenu wa dalilu ni bainifu hawamu wanona yakini bila shaka ni huheha ya Muhammad he haki haugushiria uzade na uhadharisha wala kuna huzi si wa uhusiana nowarwahe jahannama ninakujino wanaswara kwanahutarorili wanawe hata mpaka hudumie mila ya hao ama bila shaka uongozi wa allah huona uongozi wa kwelibahi nikahudunguze hawa nafsi za hao baada ya ilmu ikawa ihujilia kuna hukana hizi wala msaidizi uhifadhi na Allahu wao nawanikaishiyo washisomao homsomo wa haki wa hasho wao ndo washiamini na haina washikufuru wao ndo wana yenyi wana wa Israeli namesheneze nema dhahabu ikawo timnayameshani na miti mfadhilishani juma wa ulemengu na mbio usiku ikao hu nafsi jofaidisha nafsi miraji na maongo wanako fidia ya hayo ijokubaliwa wanako ubeshelezi ujouifai wanako anakusaidilwa naeshelea wakati ibrahimu yanauziwa nemona waahe hama kaulu ya amri ikao haikamilisha allahu hama anjeujangiauke imamwa ho wanadamu Ibrahimu hamba wa hangu hamba yaahdi yahangu ketsutiya buhari mabwalimu naeshelea wuracangiliyane daho alkada dike mahala hambejei jeri wangu na mahala wa amani na mbenge bome isilamu Ibrahim Ibrahimu yazima hake mswala Ikanya lisi na Ibrahimu na Ismaili yoka na mtwahirishe lidahula hangu ha ajili yaho watukuo nowakawe iho ha ibada nowaukoyo nowasujudio naiselea wakati Ibrahimu yahamba yewe Mola jangiya vanu mji wa amani uruzukiye wakazi wa hao maunda haina ndawo ujo amini Allahu nensihu ya mwiso Allahu hamba hanujokuvuru anjomsterehisa mampere kisha nindenze henda haruma ya adhabu ya omro uwo ndo wa marejei naeshelea wakati ibrahimu na ismaili waheza omshinzi waheledaho yewe mwana wa hatu rikubalie zinu bila shaka wende mwenye huishi ya mwenye ujua yewe na lijangiliye likeme silamu wanyenyekevu hao ni uzazi wa hatuke umma wa Kiislamu wanyenyekevu hao risomeyeze manasiki ni ibada za hatu ze tauba za hatu bila shaka wende mwinyi ze tauba mwinyi urehemu yewe mola na uwerere mtume ujo anguha au mao ya jodo aya za hapo, na uwasomea ishiyo ne hikima, na uwatahirishe bila shaka, wende mwenye utukufu hamwa shida, mwenye hikima doviye hiko ujitenga ne mila ya Ibrahimu yekati na ukohutiya inafusiya hayi hamaulada wa humdunia ina akhira gujoka mongoni mowadu wema wewe wahaheyawamia nyelekea haba aninyenyekeya hahemo na wahoulemengu na ibrahimu haziusiya wana wahahe na yakubu hazirende yenyi wana wahangu hakini allahu hamsumujani dini avenge mtiife kati noukang'anyi maisilamu hauka mazahidu wakati mauti ya kurudia wakati ambia wana wahahe yenga mndukahuabudia hindini baada hangu wamba ngalivyoabudia ye Mungu wa haho ne Mungu wa haho Ibrahimu na ismail na Ishaq Mwenyezi Mungu mzima na sisime silamu wa ahe izo umma ikao zisaziviri watuhuna izo watuma na nyina mtuhuna izo nyini watuma Puma na tamnahu siwazo wakakufanya na wama na mayahudi hauwa swala na mjuukoha amba kumbe ngalidungawo mila ya ibrahimu fwaliki haki hamuka na kajakaya mengoni mona ushirikina na mwambe liamini allah nizo nizozasisiziwa nizo ibrahimu na ismaili na ishaq na yakubu ni asbati uzazi wa ahe nizasiziwa Musa na Isa nizanikiwa zinabiishanana memwena wahao kalichufarikisha baina ya mzima ichoka yote hamwao na asisiima isilamu na nenekeo hahe ikawa amini sawanizo wa amini amengewokoha shaikawa adingo na hiya abongwao haruna ukutu zibahi allahu guzompesani huhifadhi nnao naende nishi zimjuzi yaha nde ya allahu ɗowiyemooma rahana allahu wa mudini na siisi waamudiyaji wahahe ama anan hojjanama si uhsona allahu nayendemunawa hatu nayendemunawa hanyu ngasina zamali za hatu nganyina zamali za hanyu singasina ihlas unyenyekevu amani wahahe mambao huka ibrahimu na ismail na ishaq na yakubu ne asbat wa kama yahudi au wanaswara ama anyidola jizi hau allahu doviye valimu rahanoudziho yoshahidi yanonuwe warana na allahu na allahu kati mhafilifu nizo mnenao izo umma ikawo zisa zibiri ngwadhunkuna izo watuma na nina mdhunkuna izo nyinyi mwatuma na kamnavo uzisiwa izo akakufanya wonzankilincha shi harumua mungajo hamba yendo vye yakawakausa haruma ya qibla ha wakahuboso amba allahu ndemunye mashrik ne maghrib ngukuyenzao hamwe njia ya nyongoha na he namna injaili rinjailiyani mke umma wa hali wa haki ili mke vazahidi waho wanadamu ne mtume yake shahidi wa hanu kabja jaungiya ye qibla uso ikati haujuza ndobie udungo ye mtume nuwe areje iyo maharo ya hahe hakika zote baduhahe uwo allahu yamokowa na allahu kabapalosababisha mlate imani ya hanu bila shakka allahu hahowa na damu yempole halisi mwenye rehema hakika haho ya muhammadi ho winguni bali hayakini nganjokuba uso harumaye kibla ujoridhiwaniyo awenge bauso kwalikie masjidi lharam haina mahala mvukangani na mukauhe mwifwaliki oyanikiweshiyo ngwatsu wawo na ndihakilana na awo allahu katim hakilifu nizowafanyayo nikavuyenesheyawaniki waeshiyo haina dalilu kwa naukarodunga ekibla ya haho nawe kunahudunga ekibla ya hawo nakobangi watohudunga ekibla ya asaya nikahudunguze hawa nafsi za hawo baada ya ilmu ya hujilia bahi lazima kutoka miongoni mwe madhalimu wawe ikawo tiwanikaeshiyo na mvu wao muhammad hamandeheni wajuwao wana hao shaikungi hawao wazihawe haki na waijuwao yo haki ilana neno na wahao angamsike mongoni muwatayo shaka haina umma watana mkabara waumahuso abengena mshindane amri heri haina wahala mzukaya allahu nguzomunjiriani bila shaka allahu ye mshinzi wa haina ndongo na haina ma'anawe ndawo gawusofwaliike masjidil haramu hawswali bila shakka inde hakiyalonanemulaga haho na allahu katim hafiliifunizo wakanyawo na haina ma'anawe ndawo gawusofwaliike masjidil haramu hawswali na haina mvukaya na muube uso iliyowandu na nahoja juu ya hani adiye magwaninu haunwano amonge mtiwale na mnire mimi ili zeni zerema za hangu hojumwanyi laanna nga mjowongoha jabwera mwereyani mtume yanguwa haumwanyi na msomera wenzi aya za hatu na mukahirishani na humsomani ya le hikima na kumsomani zamatukahujuwa na mneshelea njonesheleyani na mchukuliye wanamtini kufuru yenyuma amin na mtahe msaada hasibira na swala bila shaka allahu ngeema wasubirifu wanamtsambe wa ulwaya amwenziya ya allahu wafu kumbe shaka mtuhisi lazima na uzani za uhara na nzaya na mbunguzo wawezemanine zenafusi ne marunda shana mgushudie uzade wasudirifu ikao ekawebani mswiba hayakini siwa allah nohahe nijo urejei wao zulanga kuzibaraka za neema yahau na rehema wao na wikayangura hakika swafa na marwa zongo mmezana za Allahu aringe haina uhaji ya nyumba au fanya umra kukuusa uhaye hoizungusa na haina ujitoleo hafanya njema basi bila shaka Allah ni mwenye shukuria mjuzi alalimu Binashaka wawikaungwazi hao zorasisa ilizike dalili idaini kuna uongozi baada ya zimerudia wanadamu hamaeshio wao na wikao walaniwa ni Allahu na walaani wanowalanio dani watubia warekebesha wazenuwa izowadziha waziha bahiyo na ukuda aliye tauba ya hao na mininde mnyukuda alize tauba mwenye rehema wa wakufuru wa hata na makafiri wao juao ngahungano ya allahu ni malaika na wanadamu wonsi pia ngwajuka iyo milele hafifishiwa ya adhabu na kwanakuhonesewa ni Mungu wahamye mzima na kamati Mwenyezi Mungu yekasindaye mwinyu rehemu haujimla mwinyu rehemu nusu Hakika Allah Mungu mbingu ne ardhi nomvirano wahe masihu na msana nezemeli zibiraho hodarini yao zinafenshaho wanadamu Nyuso zangu hapo mbinguni zasisiwa ni Allahu, hudhama ajiyahuishawe ardhi baada mfo hayo nomsabazo harumwiwo haina ya yashiumbe shendayo na umwendeso hahe pepo ni utundi wa hema ingu yaliyo baina heze mbingune awi yapo dalilu ya wandu wenzanki hamu wanadamu ngapo watawao badala ya Allahu wa mfano naye wowanza ya patonde allahu sawa amini wowanza allahu hakuu naiweya na wendotanabbahi ukaweona ya adhabu hakikisha ukaze mvuu zonsipya zoza allahu uka allahu ne mhali wa adhabu wakatu wakahudungwa wajobuhana wakauwadunga na wonsi pia waone adhabu na uhuduzana wa wa wahao wanawakahudunga ng'wajohamba engeri ndokana mbetei duniani rijoa hana amadeheni walihana hena mnaiyo allahu nguoneso thamani za hao za waliza hasara na kwanahupara hamdoni yenyi wanadamu na mdehaina izilo hamwe ardhi iza halali njema wanamsudunge zengalo za shaitani bila shaka ya adui wa hanu ya bainiha mumamrisho mingine za kichafu na hana uhusiana na Allah hizo mtoujua, na ikawambiwa na mdume hizo Allah yajanizo janizo hamba kumbe inaridungao izo nahundoa madaha tuwefanya ye bongo wa madahanu kwajakana akili ya mongo wanakwataka waongoha wo mfano waho wandu wa kufuru mfano nambupa uzuluzitohisiya ikatsile sauti lelekiyo wafumashishiyo na bubu wafumaso dahiko atina akili amini na amini namleze maambuzukiani namshukuliye Allah awekapo nyoka ahendo maabudi yao hauharamishani pinda na damu na nyama ya punku neshafinzwa isimyamba wajiso allahu shayarenza mfumu bila kwanza wanahuishiya imipaka katina dhambi bila shaka allahu yende muyughfirliya mumurehemu hakika wati allah allahu yasisa za heshio na uzihuza hatani tinti wao nawekao kwatu jata zemba zahawe katinomro wanaye ya kiyama Allahu kanawaongoza walaka nahu watwahirisha na ngoo na adhabu kali wao naoikawa madini wa uongozi hopotefu ni maghfira ya adhabu namnaje wamusubiria aroe mno hizo hapo yaka Allahu asisieshiyo hahaki na kulowa ihtalifia nao hawaeshiyo mauharuma mvura anowe na mno webatsi ndouva usohani wofwadikiye mashiriki no maghrib shawo kweli waona duhawo amini allahu nensiri ya mwiso ni malaika neshiyo nezenabii na utuwaze mali na mbuha zanza haunika ya karibu na mndu ne mayatima nema maskini ne msafiri nouzi iso msaada na ulamlu mahuri na uhimisa iswala na ukowaizaaka nowatiziyo zehadi yekawanga ahadi nowaswibiriyawo oumasikini nemavwara noharuma enkodo wao ndowasibuzi nao ndowadona takwa yenyi moamini mwanzishiyo mlipokiso aheya ulaya mungwana hamungwana na mrumwa hamrumwa na mwanamsha hamwanamshe shaido samihilo ne mwananyaharongo bahinge pasozidunga haundwa ya mlipe hawema uliohafifishwa la mulaona mna rehema basi yatuishiye mipaka bandazinu ngena adhabu kali na ninganyina hamwomdivo kiso mhifadhu hayati wa mru yenyi wenzankili ilifayenda ngamjokana pakwa mwanzishi wa ekaye mauti mkurubiani mzimandani ikanguonsi heri yehensize waswiya wa mzaya waili na wakaribu naye hawema yo haki wa aina ulona takwa na haina hainazobadili baada ya wishia ledhambi lolaheya ubadili wa eche bila shaka allahu ngwishiyo mjuzi yeuriyo ukeyahusuya afanya halatu haudhambikisha hawasulihisha barika tina dhambi bila shaka allahu yende mwenye kufirilia mwenye rehemu yemi mwaamini wanzishiwa etumu hawajabo wanzishiwa waka kabla hanyu laalla namzaukana takuwa na mfunge nsiuza uwaza ikamzima nge mwade haunge msafara bahina hisabu yafunge nsiyu za sawa nuhaho watoshinda wafunge shahanshida ifidia ndodisa maskini na haina ya jitole yafanye njema iyo ya hahe shaho ufunga ndo kairi juu wekanga mju wao womwezi wa amawanduwe qur'ani asisiziwa iwongoo wanadamu na dalilu mbenufu za uongozi na mfarikiisho baina ya hehaki ne batili amenge yeje shuhudia umwezi haulangi na ufunge yejokange mmade haunge msafara bahina hisabu yafunge nsihundwaji za sawa allahu wala uwangufu wadakatumadzizani udziro ili mtimizize nsiru mvumize uhuwa allahu harumizo ya mwongo na na laalla ngamjoru shukuria hikaya mbugo hauzisa ya Muhammad uhusiana nami bahidi la shaka ngami karibu anijiibuye dua hemuombao wakati yaniombao avengena wanijibu haunitoye waniamini laanna wajohuongoa mhalalishiwa emasihu yahetu muhoendelea wamwashe wahanu mno nguo ya hao wono nguo ya hanyu allahu hajua hukamkohini za nafsi za hanyu avenge hakubaliye tauba ya hanyu na hamsamihini avenge abaha nambonane nao mtahisho allahu yamwanzishiyani na mle mle hatauzi wewu wahe alfajiri umbemshiyeni hamouzi mudu wahe masihu kisha mtimiziye yetumu hataho masihu wanamtihonane nao nanyi mwenye hawa intikafi wa msirini yone mipaka ya allah abenya msikurubiye henamna iyo allahu habayinze azaye hamoambu laalla wajohukana takwa wanamusidogiliana zemani zaanu bainahanu aubatwalan nauyatuneya mikatiyo hahema hakimu inimlefumbulahe zemani zaho wanadamu hamadhambi nabonga mju wao ngwahuzi sao ya muhammadi emezi ya nyumeni amba iye iliyo wanadamu wajuo wakati ne haji yotsi wema honjiya holingoni shawo wema ndeulo na takwa na unjia malakoni hao haupiraho milangoni hayo namkena takwa ya allahu na anna namjohufuzu nammwane hamwanzia ya allahu noanonani shamti tume mpaka bila shakka allahu yekanzema tumifu mpaka na hitwa haina mahala mtouwahuna na mwatowe haina mahala wamtoani na fitina notiwahana wahitwa na mtiwanenao masjidi haram hata mpaka iho shaika wanananyi na mwanenao yayo ne malipo hema kafiri ikawa siiya bahi bila shaka allahu yende mwenye munyurehemu na mmwane nawo akabatike fitina akampaka diinike ya allahu karati kabati adui bali juu yahe madhalimu mwezi mtukufu na mwezi mtukufu na haina za aramishiwo ndizo namlivokiswa amenge haina ujombe ndani nayi na mumbene nai heki yasiyambe ndani nayi na mkile pakwa ya allah na mzuwe huka allah ngeyeno wanone pakwa namharamie hamwa enzira ya allah wanamtijitiyehe mihono yanyu hamwa mangamiyo namfanye njema bila shaka allahu nohanze marenda njema namtimizie haji no umra ha allah ekamuodhuriha bali namtowe hadi ya inyama shijoka shanguho shiparisa namsihave zenyile zahezitwa mpaka ya hadi ya nyama iwasiliwa mahala hayo yaushitinza ikaenda nyinge mwali na taabu harumashe hichwa shahe efidia tumu au sadaka hafidia ni hamwa amani hainajofanya unga dunga ni haji towe hadi ya inyama shijukasha uhoshi parisa hannan ci parisa da hina funge tunugaru hamai na tunufu kare kaare tiwa kazini izo kume haukamilifu izo zaho wangu kawe ahdi ya hao ketu yeyoshio mkabana wahe masjidi lharam na mkena uha allah mjofuka allahu yendiyavu waanzabu ihaji yofanyiwa haumamezi juihani hao ikambo hajifaudisha ihajiho ndani mio mukabakamurerembushe wanamaasi wanadangano hamwe hati haina za kheri mfanyaao allahu nguzijuo nambalie zawadi na bila shaka zawadi njema takwa avengena mkela takwa ya hangu yenyi wambuonza akili kumakosa ohanyu hotsaha zepavwila zahimu na ohanyu ikanammuhama na namfanye dhikri ya allahu hamwe mashari lharamu namvugue hamadeheli ya mokoani na ikweli mkaya kabulia mwongoni mwapotea kisha mrosheye mahanawanu waroshe yao na mtsahe mafiroha allahu bila shaka allahu yende mwenye kughufirilia ikamtimiziza ibada za Hanu na mfanye dhikri ya Allah wa madeheli wa baba Hanu wakaufanyaye dhikri hauwinji wa dhikri na haumwa wanadamu ngabwakuhama yewe mola wa hatu linike hamwaye dunia na kanahu kana sehemu akhira na harumaana bwakohama yemuna wahatu rimiike haina njema hamwaye duya yini na haina njema akhira ulipuwe ni adhabu ya homro wao ndo na sehemu hizo watuma na allahu yeupesi wa uhisabu na mfanye dhikri ya allahu zensiwasi sizowaza yemduyaharakisha omroho haruma zensiro mbili kasina kosa akhirisha kasina kosa uhaho anona takwa namkena takweka allahu namjuwe kawe hahe nomvokunjiliwa na miongoni wanadamu ngahoikawe makaulu ya hahe usiwanalo hati wahe dunya yino yokujibiza nanguparo allahu yashuhudiye zilohomyoni hahe na kumbe yende wakinyume nawe hadisi nikaha oha yutsamaliya amwe ardi haifisidisha hadangane mimea nezinyama na allahu yekanza ofisidifu nikahambilo kana takuoha allahu yeuzizima hamao jabbari wa adhambi yejahannama ngejohumtosha ayo makazi mai makade na miongoni mwa wanadamu ngahuhuzwe nafsi ya hali hausaa ziradhi za Allah, na Allahu yempone wa wawawahahe enyi ee amin na mjii hamo usilamu haukamilifu wanamsidunge zengaro za shaitani bila shaka uwo wa hanyu renuha ikaamreleha badase dalilum ɓe nuufusam jiɗiyami bahina mtuwam ka allahu hatukuwaaru masiila mum hikima yengaɗi hindi e allahu o jiriye han baabu ɓen fuuɗiwa malaika vawo iliye e amɗi kamiɗihe no ha allahu duhose amɗi sirejeyiyo aliye banu israili yenu anikadalilu benufunga yendo vyo kubba dini enema wa allahu bana ya mjibia hakika allahu yenu aani wa adhabu wakufuru wa maturu hati wa duniani na wafanyao maskara wa amini ni wale wanatakwa watoka jumao siku ya kiyama na allahu yoruzukia wayanzao wasina uhasibu wanadamu waka umma nzima. Allahu habeha nabii wowagushiria uzade na uhadharisha hawasisiza shiyo hahaki hukuru baina ya ho wanadamu hanguzo wa ikhtalifiya nao ku ikhtilafi haumwisho shawa ni kiwasho lowa ikhtalifiana baada ze dalilu mbenufu za wajilia munano ufu baina hao Allahu hawakuona amini hena amaye haki ushananiza ikhtalifiya nao na Allahu ngokomu yanzawo hena amaye nziya yanyongoha yenga mhisabu kanga mvunjia mbevoni nara mjahono no mfano wa hizo za achilia wavira kabula hanu wale mani masikini nabona maziro na mbindi chapa emitume ya haono wa amin wamba sandai yenuswa ya allahu bila shaka yenuswa ya allahu yo karibu wahisi wa izowapasa watowe amba haina heri ona ikiraho wazazi wowaili ni wakaribu nema mayatima nema maskini ne msafiri na aina za kheri mwafanya, bila shaka Allahu wa hazo. Mwanzishi wawo mwana nuwohu mtukiyani nahwena mtukiwa na mongo niyoyo kheri uhanyi juu nahwena waze mongo niyoyo shari uhanyi juu na Allahu na nikamtujua wahuzi sawo uhusiwa na wana harwa mwezi mtukufu aba hanarunuwalo zambiku nomtiyo sizingiri hamwa nzira ya allahu nohunkufuru nomtiyo sizingiri hena ha masjidil haramu nomtowowandu hawa harumuwo zombi nsiyo husoni mwa allahu na fitina lotiro hananrohiswa nangu ajukka ajumahuwana nani hata mpaka wambudisheni harumai dini yanyu ekangu ajushinda Nindani mtoro wawe dini ya hahe hafu na ekafiri dahiwao duwabatanisha za amali za hao hamwe duniani akhira, na wao ndo wangu wa mndoni watotakiho milele. Bila shaka wa amini nowahajiri wana she jihadi hamwe njia ya Allahu, wao ndo watarajiao za rahma za Allahu, na Allahu nde Mungu hufirlia mwenye rehemu sawa kuhusiana na vile na mbuka aba hamumwizo na madhambi mahuu na nafuu yako wanadamu ni madhambi ya hazo yomahura ne manufaa na ngwahuzisao yeipasaritowe hindi amba dezazi ditumizo mhitaji yao henamna iyo allahu hambelulyanise aya hoda na mbufikiri hunduyani na akhira na uaguzi sawo uhusiana na yatima, amba huwarengeziza zoheri nikamtanganya maisha niyao dahiwodowa danyani allahu gujuwe mpisidifu nembengeza niye allahu hakuhanza hajomtiani hamautiro bila shakka Allahu atukwalu mansida mwenye hekima, na msimuone mamushirikina wanawashe hata mpaka waamini, na mwanamshe minina yekairira, na mwanamshe mushirikina benge hamjibiani wanamsiloona ni mwanamme mushirikina hata mpaka ya amini na mruma mwanamme ekaili laana mushirikina mwanamme bengwe hamjibiani wao ndo pawo wandu henda hamwao mndo na allahu ngupawo henda hamwambeho na makhfira he ya hahe na ngubenuliyo wanadamu ze aya zahe hwena mwajoheshelea wahuzisawo obusuubuzi amba iz'onkudi abengenda no wana washe muda wa hiwi wanamsi wakurubia hata mpaka wajitwahirisha ikawa twahiriha na mwenene heteri allahu ambishani hakika allahu yohanza watubiawo na yohanza watwahirifu waziye wahanyu do mda wahanyu abenge nawo ndehumidani hanyu hena mna wanzawo na mtendezize njema za nafsi za hanyu na mkenda takwawo ha allahu na nina mjokanga mjohonana naye na mbushurie usade wa amini wala msijangiye malafu ya hanyu ha allahu yaka yojiziyana njema na mkona takwa na usulihisha wanu na allahu yemoni mjuzi Allahu kanahumhisabuni hizo wafanya batina kusudi shanguve humhisabuni hizo emiyo yahanyu yarenda na Allahu nde mwenye ukhufirlia mvumilivu wa uliva alhalimu wala watihondane uno wahazie wahao umuda wahao linda mezi mine shaikawarejei harma umhondano wa kawaida bali allahu ndiye mwenye ukhufiria mwenye rehema na ikawa azumia twalaka bali allahu mwishizi mjuzi ni watwalakiwa na wabakiishe wapitehewi maru wanati halali hao hotatsaza izo allahu na nahawe kawa ami allahu nensihu ya mwiso ume wa hao ngwaona haki howarejeza hamao muda uwo ikangwa atahao suluhu ni wanawake ngwaona haki ya sawa ya hizo walinaonizo he dasturi shawa na mme ngena daraja jumao na allahu hatukuwa hawa mwihikima hikima walaaka maamiri bahi wanda yavo ino kayo he dasturi hawa maoti he dasturi na oti halali ohani horenga mahindu mawanika nadiye kawariyaho kakwahimisaze hududi za allah nikangamriyayo kakwahimisaze hududi za allah amenekokosa haumwanye kayo manamchi hajikomboa ninzoneze hududi za allah mtiziriyare nijuliana zile hududi za allahu bahiyayo ni madhalimu nikaha mtwanaki bahiyesi halali wahahe hata mpaka haloona ni mrume mlwaji nikaye mrume mlwajine hambansi kukusa umaohorejeilana ikangwajujimisa zihududi za allah nizo ni zihududi za allahu ikawu zivenuo hama wandu waji wao nikamtwalaki wandu washe kisha ya yahavyo karibu Musa, bali namkaaninya waawemahaumwarentihedasturi wanamtikeninya waauwavuru na aina uvozifanya hatogudumwe nafsi yahe wanamsirengeze aza Allahu hamzaha, na mwishelieyeze neema za Allahu hanijuulizo Allahu yamwereyani hamweshiire hikima yamwangiviyani harumizo namkuna takwaha Allahu mfuka Allahu ye mshinzi wa haina ndongo ikamtwala kiwagu ashikisha yaida ya hau hisa bahinchi waziye hululano wangwaume wa hae kawaribuyana baina hao he dasturi yalo mawaindo ya haina ndanyu ami allahu nensi ya miso izobora hanijuna zotwahara na allahu gujuna nikamchujua wazazi na wahamse wana hao ya yakamili hao wanzao watimizile jamso na mbabangene jukumu ya hezi asbabu za heriziki ya hao leze nguo za hao he dasturi ko nafsi yakarifishiwa ikati hizo ijo ishinda mzazi atihurua he wahahe wanambaba hemana wahahe nani mbaba mrithi ziwajibu zosawa zosawane zahembaba mwiyuzaya nikauwailingwa nzawa ziyele jamuso bada wariwiyana baina hao na ushawiriyana bahikokosa haru nikanga mwanzao ye mwana hanyu yakena mhamsaji kukusa harumwanye kamolewana ishapasa mdomdiva he dasturi na mkina takuwaha allahu na mjeuka allahu ngena zihadari ya hizo mpanyao na wapati harumwani na wansi waruwashe na wadaki waoche ida ya mezi mine na tiukule ikawatimiziwo muda wahe aida ya hao kukosa harumwani hizo watorenda ze nafsi za hao he dasturi na Allahu mgena ze habari ya hizo mpanyao kukosa harumwani hauzo waremea na poso hauizo wadzihao maze nafsi zani allanguvuuka mungoweshenera lakini nchioni Kenya DRC wamba mambayo makaudu mema wananchi asiye fungamo mpaka muda wanda wa ufisa na mjuoka Allahu nguvuo zilohalwaze nafsi zahanu bahina mpaka gwari na mjuoka Allahu nde mwenye ukhufirlia mvumilivu wa uliva alhalim kukuza harumanyika mtwala akiwaruwashe matsu wa kumea haumatu wa kiasiza efarurwi mahari hari shande mmonite hidaya itajiri heze nafasi za hahe emaskini heze nafasi za hahe mbahindu ijo hedasturi he dasturi yo haki jumemarenda njema ikamwatwala aki kabla mweja wakomea nabonwa kiasiza efarurwi bahinamutooye nunsirahe mahalima wakiasiza baadiyeke na hasamihi hawuoye atiye mhene ndoona hasamihi naho samihi yodo karibu na takuwa wanamtisahau huonesa wema baina hanu bila shaka allahu nguono haima mbendao na mhifadhize swala haswa ya hari na mhileha allahu haumenyekevu wenda mno ekanganya haufu na msaliha kwenda henundu hau haupasiya shaikanganyihang'wa amani na mvukuru allahu heli ya msomesanizo watikahujuwa nuwanona wafati harumwanyi nawo walansi waluwashe na vakewaswiya wahowahaziye swalapa ya mwaha wakamili vasina utonaho ndani shaikawo waluwashe wajitowa kukosa amani hizo wazorenda zinafsi za hao he dasturi na Allahu hatukuha ama shida mwenye hikima neyatwadakiwa na kena swala he dasturi yo haki jumahaina muttaqin he namna hiyo allahu ze aya zahe hene ngamdukanankiri ekamjaona waroha manahoni hao hasihwi hahurayo mauti Allahu hawaambia, nafe kisha yahuisha. Hakika Allahu ndiye mwenye fadhila juu ya wanadamu, lakini wengi wa wanadamu kwatushukuria na he sababu ya Allahu huka Allahu ngwishiyo ngujuo doviyo upato Allahu dene njema yateye mzidishe mzidisho mwinji na allahu n'obusaamiizo abagiisa zinamba n'olaahe n'omujoobulwe gyei yekamjawo naina kabaila wahe banu israila baadawo muda wa musa wakati waambiyaye nabiya hao rikemfaume ilijeriwane hawa njia ya allahu hamba yenge tokiri ekahe na manzishi wahowana mwana wamba yebana mnajira tugowana hamwenziya ya allahu na honi hatu nohamowana hatu bahibo wanzishi wa madingo mani shashi mwawo na allahu yenjuzi wahema dhalimu inabia au awambia, hakika Allahu amikanitoa duku yakende mfaume namna ajialolo mfaume uhatu na wala sina haki ya ufaume raha naye hatakati na mali hamba Hakika Allahu hamfungua jumani na hamzidisha wingi wa akili na ziungo, na Allahu yehulika ufalme uweanzao, na Allahu wa saa wasaa uwaaserema mvuzi. Ye nabii wa hao hawambia hayakinye daliru ya ufaume wa ahe dokamuno mbeliyanye bwe taidona esakina utulivu wanawana ne mola wahanyu ne zabaki hangwai ahli ya musa ne ahli ya haruna waransi niyo idaliwa ne madarika ekoli hamumwizo yo dalilu wohanyu ekanyima mumini votwalutu ya roho hayenalejeishi hamba hakika allahu rukakumla uzani hamro alengejo huma arumo yaweyatindami itijoutu atamu yendami badiyejoorenga mnankode hele janza na mbono lahahe dahiwano harumo badi washashi harumwao wamba wawuvirayeyenowa aminwamba karitsinancilaneozogabirija lutumerejeshila hahe wabwaniyo hayakini hukangwajohondana na allahu wamba azikade zikundi zishashi shinda zikundi zingi he idhni ya allahu na allahu ngeva moja nowasibirifu naho wende washamiriyana wona jalutu mere jeshi la hahe wamba yewomola hatu leye sibiraho jumasi uthibitishe zengalo za hatu ulinusuru juma ya kikafiri وورثوا من يوحئه يا الله داود hawa Jalut Allahu amnika ufaume ne hikma na hamsomo izo yakahanza yeye Allahu katudafie bambwi yaho wanadamu juoe bambwi lazima amri jofisidishiha sha Allahu ndemu yufadhilisha penzelea haki umemengu izogeze aya za Allah ulihusomeao ya Muhammad hahak na hakika wewe mwenye mitume harumaye mitume baadhi ya hao niwafadhulisha au wapenzelea hahaki saya hauwanga bwarongoziwa ni allah na haheza bangwi daraja na iyi kanisa binu maryamu ze mbenifu na rimdafi yoheraho mwinyi jibril enge allahu hakuhanza zekaumu zaka kabla hao kwajajojiwana baada ze dalili mbenifu za wajilia lakini waihtalifiana harumwanga huwa amini na harumwanga huwa kufuru na enge allah Allahu akaanza wajajojiwana, lakin Allahu yofanya izo yanzao yenyi maamini na mruzikiani kabla vejaja usiku ikao kama nao kama badiliyo jivukisha wala wanzani wala ombezi ni makafiri ode mavalimu allah kafingue ndaye hai niyo utoshiza aina shiyeshiyo alkayum yekangwa ntsinzi wana kudema yezino amaze embingule awulizo zahahe nayendo epiye joreshele ya mungu hosoni maye matinaye ya hahe nguvuwe zawabiriya neziwanindaho walakwatsuve mbee ya mbongoyi twakayo mfiharuma ya indu ya hahe badizo ya nzao yekusiu ya hahe yane ya haruma zembingule awi walaho ihifadhi yokayimbeneza hata nayeneenda juu ya tukuha Kasinda ndugu hamwaye dini, uongofu baini haujitenga na avenge haina ya kufuru ya matwahut ya amini Allahu banihakamatashe zingaridiyo navubushitsona mvunziho na Allahu mwishizi njuzi Allahu yende wadi mbililio mwezi wabo waamini, watoo hawezi zahwenda hamwaenu ni wakufuru wabiridizi wao ne matahutu ngayatowaya hamwaenuru henda hamwaeziza waando wanguwa mdoni nangwacodakiho milele yekujaona yakohojiana na ibrahimu usyana ne mwana wahahe bahari allahu hamnika ufaume wakati ibrahimu yahamba emunawahawude uko hwiyisha hafisha vahehamba niuhwiyisha sifisha ibrahimu hamba allahu yotowane juwaho mashiriki abengelitowaho maghribi yekafiri hajihumudu hamwe hahumiwa na allahu yekawowanu madhalimu hauhamaduwo yabira halonjwa huwabu hamba nannati allahu yadukawiisha wunu baada umfu hao bali allahu ajana kisha amkuyiisha haba yohubakimahaninga haba sibaki usiku au baadhi yaho usiku haba kumbe hubaki mahajana angalia ishakula nishiwa jikazijaola na angalia ipunda ya haho na ngalijogu ukidalimu haho wanadamu na angalia iziba za hayo enamna rizisanganyao kisha wizibabao nyama taliwazitanabai haba anijuuka allahu yanshizi wa aina mongo wakati ibrahimu ya haba yomola wahangu muonese namna ukuhuisha maiti haba akutu amini haba ashe lakin antahumwe wahangu hamba haba renganyiine uzizoze harumwawe kisha baanda wazitinza haina mlima ujaidiye pfumvula hazo kisha zipare nga zijovujilia na najuwa uka allahu hapukuha amwancida mwenye hikima umfano waho watowawe mali yahao amwa enziya ya allah yumfano ntunda nzima yatowa mikono mfukame ikawo haina mkono nguona ntunda jana na allahu yozidisha fadhila uyanzao na allahu ndemunyowasaa nafasi wa haina hindu mjuzi watu waovalia hao halwa inzira ya allah kisha kwa dunza nisana masimbulio walazimwajiza uvuru ajili za hao wizohahemo na wahao kwa na haufu wanakwanahuzuniha kaulunjemana mswamaha iriraha na swadaka yadunzwa na haina za uburu na allahu hajitosho mvumilivu wauliva alhalimu yenyi mwaamini msibapoalishe ze sadaka hauzie hauziyesherezi za hau haina za udhuru hamanduutowaye mali yahaye haufanyia wanadamu riya amini allahu nensiwe akhira umfano ahe jindu labo balogavaho hojumwilo laremwa ni mbongoma wa mvuwa yaliramsi wazi kwanahushinda wapalise mongo ichoka yonsi ya hizo watuma na allahu yeka ukoonu makafiri ni mfano wa howandu watowawe mali hao hautsawa zerawi za allah walona usibitifu waziliwa nafsi za hao yo mfano wa bustani ilo ijongo juu yaremwa ni na wa mvua itowawo mavula ya mara mbili na hataikaa Ijerumani mbunguma wa mvua yote unono na rutuba, na Allahu nguvuo izo mrendao amzima ndani hanza yakaye na bustani ya mitede na mizabibu wasihao hotoni muo ilona haina nau ya marunda Tibahiyaremwa n'urudu hazina ingena wana magwanyifu lichoremwa nijundu shenzamundo shilirohotse henamna iyo allahu ngumbenu ze aya mwenda yeni mwa amini na mtoweza njema harumzo mwavuna nizo namtoleyani harumaye ardhi wanamsidoka ushiya eziyi mwezitowa n'abooka mutyajozibweshe yabadi haufunyaye matso namjuwe huka allahu hajitoso naende muhimidiwa shaitani yohumrisizani haufuka hanahuamrishani zaibu na allahu ngumnikoni miadi ya mahfira uhahe na fadhila na allahu mniwasa nafasi ya urenda haina yanzao mjuzi Meunika hikma nzao haina kiwa hikima, bila shaka hanikiwa heri inji na kuojeshelea badonza uwezo na haina mto wao haunaadhiri mwe hao bahi Allahu nguzijuo nema vwalimu mkwati na nusuru ikamboahirisha sadaka saamyonena shaikamzisiri na huzinika emafukara wahutaji izo heri bowanyi juu na ngujo mtoleyani bangu ya ezambi zanu na allahu ngena zihabari ya hizo mrendao zoti za haholuhu hawe ya muhammad lakini allahu ndemunyooko wauyanzao na aina za heri mzito waonjo heze nafsi za hanu na kamsuto ya uso wajh wa allah na aina heri matoa na mjoulibwazo na nikamnahudhulumiwa zo zahemafukara wafungia harwa nzira ya allahu watojo washinda wazungulia harwa e ardhi ni wajinga wowahisabukawo matajiri hamjizio hao na mvua juu ana mazahau zahao huko adousisa wanadamu hata na haina kheri mto wao allahu nguzijua haundo watu wao zemani zahao emasihu nemitana hasiri na uvenua na hingona ze ajiri zahao haemona wahao wanakwana hukana kaufu wanakwana huzunia wanaoriba kwana uhima ensihu ya kiyama ikati hama muhimo wa mndu yasulani shaitani haudanganyifu izo abo yakangwa mbao yebiashara yo amariba nabo allahu alalisha biashara awamisha riba avenge yemrikawe mawaizo yahemo na wa hahe ya haramsi riba bahisho ya bakinisho shimbaki yanazemogoza engizo na allah na haina ujore jei haruma riba bahiwondo wandu wa mndoni ngwajubakiho milele allahu hangamiza riba na habari kisha swadaka na allahu yekanza kafiri mfanya dhambi Waamini wafanya amali njema, wahimisa eswada watoawaye ezaka watuhuonaze ajili za hao waye mola wa hao, hukana haufu walakwanauhuzumiha yenyi waamini na mkena ha Allahu mturuku haina riba yambakia kako dinyima mu'min naitaka mjazifanya nambeshiyeyo omuhabiri nkodo wa allahu nontume wahahe nikamtubiya namzohona namezera sunnali za hanu vatinahudhuluwa nahudhulumiwa nikanye nge ngeharuma usongefu ama ngenastahamili hata wakati wa nafasi nikamtasoddaki yo kheri nga mjuwawo nambwiye usikunza uburegeyi uha allah kisha na nafsi ngejuniwa hizo yatuma na kainahu yenwa amin ikanda mukopeshanawo dene haunawe hansiwa na myanzihe ni ya nzihe baina hanu hauadilifu walaye mwanziishiya tiharayo hanziha hamadeheli allahu yamfundisha avengena nzihe yeulone haki yeuparo na tamke yezijokahanziwa naye nakena takwaha allahu ye mwana wahahe wala yatibunguze mungu harumwizo hata ikaya ulone haki ye ukopo yemlavu akili haubonifu haukana ushindaye tamke bahiye mbilizi wahe na tamke hauadilifu nazishuhudilwa ni wazahidi maidi haruma wanaume wahanu Ikakabati wanaume waili bahima na mme mzima na wanawashe waili mjuridhi hukauma zahidi iliyekaye mzima hauno wanawashe wao apotea ye mzima mbo ajimdomwesheleziza wadaino zahidi wasiharayeka waparwa wanamtipuzi hoyanziharekadene mkuu hauntinti fenda umuda hayo yakaziziwa izondo hakizayi ha allahu nadoshahidiziza shahidi na izo zonje mahadisi hautowa taaddudi nadiyekayo biashara yobwahiriyaho mwifanyaho baina hanyu yejiyo kawatikosaho jumwanye kaka mjayanziha na mrenge mazahidi ekanga mfanyaho mkataba wa biashara wala yatitilahamwa madhara manzishi walaye shahidi nikamza muzikanya wundu kinyume na hamumanyi takwa ha allah na allahu musomoni na allahu ye mjuzi wa aina longo ni msafara kamsuhura wanzishi basina tangwa bahani yekaye bangu wa aminiyo wasaya bahiye aminiwa narudishe amana ya wandu naye kera takwaha allahu ye mwana wahahe walayatsidzihe woshahidi na haina udzoudziha bahiyomo wahahe wowa madhambi na allahu haina mzifanyangu zijuo haina ziloho winguni na haina ziloharmaye amri zo Allah rambeni mwaye ziloharmaze nafsi za hanyu haumzibwandaza Allah nguzozihasibu avenge ngujoghufirlia woyanzao yanribu woyanzao na allahu ye mshinzi wa haina ndongo mtume aminisheasisiziwa zadawona nemona na nane mumin wonsi wa amini allahu ne malaika ya ziyo za hahe ne mitume yahahe hapamba zikalifarikisha baina yahe mitume hahe yonsi na wamba rishiya na ritoi rihufirniye yewe mona wa noraho ndo marejei Allahu kalifisha nafusi badi hizo ijo ushinda ye ya hizo yatumayo ya hayo ni hasara ya hizo yatumayo ya hayo yewe mwana wa hatu usiririhe jukumu ya adhabu hau haulikosea yewe mwana wa hatu wanausiririhe mzigo hamaduwo wari hawaweika waka kabla hatu yewe mwana wa hatu wanausiririhe izo litogwa uzishinda na risamihi ulikufirmie ulirehemu wende mlezi wa atu nike ushinzi jumowanu wa kufuruo